Axovíasme de lonxe como can que vai perdido. Axovíasme de lonxe como can que vai perdido. Non che son galgo de lebre la tenda pora llovió. Ay, la la la la la la. Ay, la la la la la. Ay, la la la la la. Ay, Miña nai tua e xuntas van a romería E levan a roupa de gala e deixan a de cada día E deixan a de cada día e deixan a de cada día E miña nai tua e xuntas van a romería